Mi smo ehlu delil. Šta si ti uradio za islam? I neće ovoj dali našteti nikakva služba. Istinski naslednici, koji ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnitskih Posjetite nas www.palpa.com Soba put, uvijen soba put. Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jazakallah hej. Ciklus predavanja sa zimskog seminara Božim 2012 pod nazivom Šta si ti uradio za islam? Gosti seminara brat Abomina, brat Nosret, brat Hatab. Organizator i domaćin brat Bilal. Šta si ti uradio za islam? الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض Ulaika A u zabludu tim primjerom nije odveo nikog osim kafira. E sad, kakvi su tu kafiri? Šta je glavna karakteristika tog njihovog kufra? Pa ćete sad shvatiti zašto citiram ovaj ajet. Alladine yankuduna ahdallahi min ba'di mithaqi. Oni koji krše zavjet koji su dali Allahu subhanahu krše obaveze i ugovor koji su dali Allahu subhanahu wa ta'ala. A kakav je obaveza i ugovor? Šerijat. Jalla To ti Musa selam udari štapom po kamenu 12 izvora, nek vam izađe, pijte, jedite, nemojte na zemlji nereda praviti fesade. Međutim, da li su oni to poslušali? čini fesad na zemlji. Kafir, još? I oni koji prijatelji sa i koji kažu da su im oni prijatelji. Allah tako svjedoči. Evo, znači mene možete odmah likvidirati. Ali Allahove riječi će ostati da razotkrivaju činjenice, pravo stanje, objašnjavaju da bude jasno, neće Allah smanao tela ništa ostaviti nejasno. Seminar Bužin 2012 I neće ovoj dan Minas www.pauta.com Soba Put Vjerni Soba Put Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jazakallah khair. أصحابه قال الله عز وجل في محكم تنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Zahvaljujemo se Allahu Tebareke wa ta'ala na svim blagodatima, a posebno ističemo blagodat din Islama. Donosimo salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, Allahova miljenika i našeg Rasula, na njegove ashabe i sljedbenike Islama do sudnjega dana. Draga braćo, u ovom lijepom ehli sunnetskom mesđidu i draga braćo i sestre raštrkani po ovoj planeti koja se zemlja zove Vala Allahu te bareke wa ta'ala pa nam je omogućio da možemo pa eto na ovaj način da budemo nekad pored one znači imanske veze, bratske veze i hakova koje je Allah te bareke wa ta'ala postavio među vjernicima i obaveze jedni sprem drugima da i na ovaj način s vremena na vrijeme budemo kao na jednom sjelu, kao u jednom međlisu. Meni je posebna pripala čast da u ulogi domaćina, iako sam imao žestoku raspravu sa svojim bratom Ebu Justvom i uspio me na kraju ubijediti da ipak bio je bolji retoričar i ubijedio me ili iskreni bolje tako kazati, pa sam eto morao ja da večeras budem ulogi voditelja, a to mi je i posebna čast, kako da i ne, kada pred sebom vidimo ovako lijepa lica koja su se Allaha tebareke ta'ala radi okupila i vidimo našu braću iz čitavog svijeta koji pomno prate i žele na neki način da budu sa nama u vezi, a pogotovo što večeras imamo zaista i lijepog gosta ili bolje kazati pravog domaćina, našeg dragog nama brata šeha Nusreta Imamovića, koji, a mi nikoga ne stimo pred Allahom barake u ta'ala, zaslužuje da budemo večeras u njegovom međlisu, da nam on se osvrne na davu i okolnosti dave kao jedan od daija koji zasigurno ima svoj udio u ovoj balkanskoj davi pa zbog toga svi jeli, čekate da se njemu da mikrofon i to je nama svima čast. Pa molimo Allaha tabareke wa ta'ala na ome što će se večeras kazati da bude korist i za nas prisutne, a i za našu braću koja svakako iz te velike nostalgije žele da čuju pogotovo našeg brata Nusreta, a pošto ovo nije svakodnevnica i Braća su dobila po jabuku prije predavanja, to im je bila znači zijada ili gratis. Naša braća koja su preko žice večeras imaju isto tako pravo, ako već eventualno bude kakvi pitanja, pošto šeh nije u prilici da ide ovako online često, da mogu postaviti pitanja, iako znači nemojte biti ovaj nemojte opterećavati šeha puno, jer danas nije problem doći do fetve, problem je raditi po fetvama. Pa sad prepuštamo riječ šehu, evo vidim da je otprilike raspoloženje veliko, evo i tehnika kao da je rekla moram slušati večeras, pa šeh ehlom wasahlen, da ti Allah dani svako dobro. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, taslimi kathira, wa ba'd. Draga i poštovana vraća assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljujem i salavat selam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam donosim. Neka je salavat selam svima vama, draga braćo i poštovane sestre. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nagradi svu braću ovdje ispred mene u mestidu koji su se odazvali pozivu domaćina ovdje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nagradi domaćine ovdje šeha Bilala posebno i njegovu vrijednu krajišku ekipu. Molim Allah subhanahu ta'ala da nagradi našu braću u bijelom svijetu što su nam pružili priliku i ukazali povjerenje da se večeras obratimo i napravimo jedan osvrt na ovu davu kao i što je čitav znači ovaj program ovdje zamišljen da bude jel tako jedan osvrt i pravljenje nekakvog e, presjeka. Ali prije nego što prijeđem na temu, znači da skrenem pažnju našoj braći koja su ovdje i koja nas prati putem interneta da ste nas braću procijenili, jel tako? Da, nas, da ste nas precijenili, vi kao naši prijatelji i oni koji imaju lijepo mišljenje o nama, da nas često precjenjujete, kao što su nas precijenili, jel tako, i naši dušmani jel tako? A ni jedno ni drugo nije dobro, jel tako? Dušmani kad nas precijene, onda, jel tako, nije dobro svakako, znate zbog čega, a i vi kao naši prijatelji kad nas precijenite, onda opet u tom slučaju nije dobro, jer će biti, znači, veliko razočarenje kad shvatite, znači, na kojem smo mi ovu i dokle smo dospjeli. Svakako kad kažem da, da nas precijenjujete, smatram i da je, znači, ovo naše ukupljanje ovdje u krajini, neskromno nazvati medresom, jel tako, ipak medresa treba da bude nešto ozbiljnije od ovoga. I mnoge druge riječi i mnoge druge analize su često što se tiče nas neskromne, pa eto, ja ne govorim ovdje znači o našoj skromnosti jer to ne bi bilo skromno, nego govorim o, vašim ovaj, e, o, govorim o našem radu da je skromno. Jel tako? Pomolim Allah da primi naš skroman doprinos. Molim Allah subhanahu ta'ala da nagradi našu braću koja daju svoj doprinos na razne načine. Molim Allah subhanahu ta'ala da učvrsti naše korake, da nam podari razboritost, da nas učvrsti na istini, da ujedine naša srca na istini, da nas u ženetu uvede i spasi od džehennema, a zatim, draga braćo, kad pravimo osvrt, jel tako, o svom doprinosu, onda svakako moramo biti objektivni, ali E, možda je taj osvrt najlakše napraviti kroz ono što drugi govore o našem radu i radu sličnih džemata nama. Pa je sinoć e, šejh Abu Idris to tako dao određenu sliku o tome šta se najčešće govori o našem radu i o radu sličnih e, džemata u svijetu i naše braće muslimana koji žele da daju svoj doprinos za islam da poprave stanje ummeta, da povećaju svijest muslimana o islamu i obavezi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, o njegovom pravu, njega uzvišenog, njegovom pravu kod nas i tako dalje. Pa se stekao dojam da je uglavnom onda kad smo mi podigli zastavu Kur'ana i Sunneta, procjena svih bila da mi pravimo fesad, jel tako? da pravimo nered, da smo fitneđije, jel tako, da pravimo zategnutu situaciju, jel tako, da zbunjujemo ljude, da plašimo ljude i sve to opet jednom riječju možemo nazvati fesadom, jel tako, da uglavnom je procjena, jel tako, da ono što mi radimo je u stvari pravljenje fesada i nereda. Ta optužba je teška, jel tako, i mi je sa mukom, jel tako, podnosimo i stvara dakle, tegobu u našim prsima. Pa sam odlučio za Allahovu pomoć da se osvrnemo na to, jel tako? Na tu optužbu da smo mi mufsidi i da pravimo fesad na zemlji nakon što je, jel tako, na njoj red uspostavljen. Jer ne može se praviti fesad tamo gdje je fesad. Fesad se pravi tamo gdje je red, jel tako? Pa sad, svakako, mnoge daje, mnogi eh, studenti, mnogi koji izučavaju šerijat, jel tako, izučavaju šerijatske nauke, istu takvu ocjenu onama imaju. Pa počevši od njih, preko novotara, jel tako, e, i novotarskih institucija, preko, jel tako, e, države i državnih organa, jel tako, preko židova i kršćana, svi oni smatraju da mi pravimo nered, jel tako, svi su jedinstveni u tome da mi pravimo fesad, Mnogi se ponose i s ponosom ističu da su oni u prvim safovima u borbi protiv fesada i nereda koji izazivamo mi. tako? Mnogi jel tako, e, ciljano usmjeravaju svoje aktivnosti da ukažu na taj fesad i nered koji mi pravimo i izazivamo i teške kobne posljedice koje dolaze nakon tog fesada koji mi napravimo. Već sam vam naglasio znači da to znači da to znači i to mora tako da znači, u glavama tih koji nas tako optužuju, a optužuju nas svi redom, jel tako? Mi kad smo podigli e, zastavu Kur'ana i sunneta i pozvali Kur'anu i sunnetu i Allahovom šerijatu i Allahovoj pravdi i istini, pa tako nismo mogli ništa drugo i očekivati, osim da svi i oni koji skrivaju istinu i skrivljuju istinu i novotari i munafici i taguti i bankari i e, dileri droge i E, židovi, kršćani, mušrici, sve sorte, znači, i sve kategorije negativaca moraju svi da ustanu protiv nas i da svi budu protiv te istine. Zašto? Zato što ta istina sve njih redom razotkriva. Pa onda, kad su ustali, morali su neku lijepu parolu izmisliti, o tako? Nisu mogli reći, hajmo ljudi svi na noge da se borimo protiv istine. Kako bi to izgledalo? Znači, neprihvatljivo. Nego, hajmo protiv ovih koji pravi fesad. To znači da je ovdje uspostavljen red. Tako? Na planeti ovo je uspostavljen red i onda mi, jel tako, neki hudi miskini pojavili se da pravimo nered. Ja pozivam ove koji nas zato optužuju da se samo jedan minut ili manje od toga osvrnu po svijetu i da malo promotre taj red koji mi remetimo, kako izgleda na čem je utemeljen taj red koji mi remetimo pa pravimo nered. Kome se to položaji i fotelje klimaju kad mi progovorimo? Šta se to dešava? Šta će se srušiti, a šta uspostaviti kad se progovori na način kako mi govorimo? Pa onda nakon tog sagledavanja, dao sam im malo vremena zato što zato stvarno ne treba puno, nakon tog sagledavanja da dođemo pa da razgovaramo da dođemo pa da razgovaramo, da pričamo o tom fesadu. A ja ću večeras pričati o fesadu kako Allah o fesadu priča. Pa kaže uzvišeni govoreći šta su meleci rekli kad je Allah subhanahu wa ta'ala obznanio da će na zemlji čovjeka za svog halifu, jel tako, postaviti. Šta kažu meleci? Šta prepoznaju? Čude se, jel tako? Postavljaju pitanja Allahu subhanahu wa ta'ala. E teža'lu fiha men yufsidu fiha u kod kodima. Zar ćeš ti, o gospodaru svih svjetova, na zemlji postaviti onoga ko će na zemlji fesat činiti? Dobro, šta je to prije Adema na zemlji bilo, pa Adem i njegovo potomstvo će fesad činiti? Tako? Šta je bilo? Red koji je Allah subhanahu uspostavio na zemlji, red. I taj red postoji radi Adema i njegovih sinova. Ali i salatu wasalam. Tako? Taj red je Allah na zemlji uspostavio radi njih, radi njega i radi njegovih sinova. Ali ovi će na zemlji nered uspostavljati, da tako pravi će fesat na zemlji. I šta će još rad i proljevati krv. Iz ovoga vidimo da je pravljenje nereda i proljevanje krvi jedna od bitnijih osobina čovjeka. Kao što sam vam prije, braćo, govorio, da tako, da je džehl jedna od osnovnih karakteristika i bitnih osobina čovjeka. Da tako? Innehu kana džehula. Zaista je čovjek šta? nepravedan, zulumčar i neznalica. Jedna od bitnijih, prepoznatljivih karakteristika insana uopće i inače. Allah subhanahu wa ta'ala nam tu otkriva da je, da čovjek sklon fesadu i neredu. Tako. Međutim, šta je fesad i nered? Šta je fesad? Šta je to pravljenje fesada? Zašto se neko okarakteriši kao mufsid? Šta treba on da radi da bi zaslužio taj epitet jel tako? I tu osudu, tu negativnu ocjenu, jel tako? Tu neprolaznu ocjenu da bi zaslužio. Šta treba da uradi? Pa Allah subhanahu wa nam kroz brojne ajete opisuje šta su ti mufsidi i šta je tu taj fesad. Pa kad je Allah subhanahu wa objavio ajete o, primjeru munafika, tako da je njihov primjer kao primjer onih koji podlože vatru pa kad se ugasi, jel tako onda ništa ne vide, pa navodi primjer tako, e, munje i groma, onda su munafici rekli Allahu je, Allah je uzvišeniji od toga da kao primjer navodi to. Kako su ovo primjer? Pomalovažili su to. Pa, kaže Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu ta'ala poslije toga objavljuje ajet Inna Allahe la en jadribe methelen Allah se ne stidi da navede kao primjer komarca i ono što je iznad toga ono što je iznad toga u smislu čega? Sićušnost, jel tako? Sićušnost, malenkost, jel tako? Allah subhanahu wa se ne stidi da navede primjer, za primjer komarca, fema i ono što je iznad toga u smislu sićušnosti, jel tako? A čuo sam da su neki otkrili da svaki komarac na sebi ima još sitnijeg parazita koji je njegov obavezni saputnik, jel tako? Pa bi ajet mogao da znači da se Allah ne stidi, da navede za primjer komarca i ono što je na njegovim leđima, jel tako, što je iznad njega, za što vi doskora niste ni znali, jel tako. U svakom slučaju, nakon ovih primjera, opet, jel tako, nevjernici kažu, kakav je ovo primjer, koga će ovo put, šta je ovo? Jel tako, pa Allah Tala kaže, što se tiče vjernika, oni znaju da je to istina od Allah a Allah Tala ovim istim jednim primjerom, primjerom komarca, yudillu bihi u yahdi bihi Ovim jednim jedinstvenim primjerom Allah subhanahu wa ta'ala upućuje mnoge i u zabludu odvodi mnoge. Pa jedan te isti primjer vjernicima će još više iman povećati, jer on će početi razmišljati o komarcu. O tako? Pogledaj to sićušno biće, o tako? Gdje mu stade, gdje stadoše svi ti podaci koji su mu potrebni? Da on zna i da leti, i da se orijentiše, i da nađe sebi hranu, i da se hrani, i da se razmnožava, tako, i da uzleti, i da se spusti, i da... Svi ti podaci, gdje su? Tako, tako sićeš na Pa vjernik razmišlja, pa mu se imam povećava, a nevjernik odmahne rukom, ili tako, i sve to izgleda, šta? Dosadno, jel tako, beznačajno, nesvatljivo. kakvi su ovo primjeri, šta to Allah za primjer navodi? A Allah se ne stidi šta god je stvorio da za primjer navede. Jer sve što je stvorio, stvorio je mudro, precizno, sa znanjem, tako? shodno svojim savršenim svojstvima. Tako je Allah sve stvorio. I ništa nije Allah subhanahu ta'ala uradio besmisleno i stvorio bez, bez cilja i bez svrhe. Tako Allah stvara, ciljano i sa svrhom. Pa tako Allah subhanahu ta'ala jednim istim primjerom, odnosno da proširim. Tako Allah subhanahu ta'ala jednim istim Kur'anom jedne na pravi put u pući, a drugi u zabludu o odvodi, jer ovaj Kur'an je upravo, jel tako, danas u čitavom svijetu predmet rasprava. Sva je borba oko ovog Kur'ana, jel tako? Ko će ga prihvatiti kao istinu koja se slijedi i kojoj se pokorava i sluša i ko će ga odbaciti kao, jel tako, neistinu i pokušavati da prikaže to kao stramputicu. Čitava borba u čitavom svijetu je upravo to. Jel tako? Tako Allah subhanahu ta'ala govori o munaficima, je tako? Pa kad se objavi neka sura, onda što se tiče vjernika zadethum imanan mohum jeste širu. Ova sura koja se objavi njima iman povećava i oni se raduju. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَزَادَتْهُمْ رِجِسًا إِلَى رِجِسِهِمْ A što se tiče nevjernika njima, ova sura koja se objavi, koja vjernicima iman povećava, njima njihov poganluk na poganluk još povećava. Tako Allah radi. Tako Allah subhanahu ta'ala čini. Tako, jednom te istom Kur'anom, jednom te istom surom, jednim te istim primjerom. Međutim, ne govorimo o tome da se ne bi previše proširili na tu stranu, nego govorimo o kraju ajeta. Pa Allah subhanahu kaže na kraju ajeta u bihi kathiran u yahdi bihi kathira wa bihi A u zabludu ne odvodi osim fasike. Fasici ovdje u ovom znači u ovom ajetu znači kafir. Tako? A u zabludu tim primjerom nije odveo nikog osim kafire. E sad, kakvi su tu kafiri? Šta je glavna karakteristika tog njihovog kufra? Pa ćete sad shvatiti zašto citiram ovaj ajet. Alladine yankuduna ahdallahi min ba'di Oni koji krše zavjet koji su dali Allahu subhanahu wa ta'ala. Krše obaveze i ugovor koji su dali Allahu subhanahu wa ta'ala. A kakav je obaveza i ugovor? Šerijat je tako? Obaveze i zavjet na pridržavanje propisa Allahu subhanahu wa ta'ala. Krše tu. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل i oni prekidaju sve ono što je Allah naredio da se spoji i da se održava. Oni raskidaju sve ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da se spoji i održava. Kao na primjer rodbinske veze, tako? وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ i fesad čini na zemlji. Praći ko fesad čini na zemlji? Braći, ko fesad čini na zemlji? Ko svjedoči da kafiri i nevjernici fesad čine na zemlji? Allah subhanahu wa ta'ala svjedoči. Wa yufsidune fil ar. Pa onda svjedočimo i mi svi. Tako. Wa fil I oni fesad čine na zemlji. Ugovore sa Allahom raskidaju. Pa kako onda između sebi Kidaju ono što je Allah naredio da se održava, uspostavlja, čine fesad na zemlji. E, rezultat njihovog fesada je šta? Dajte umul To su oni koji su propali. Kako će uspjeti? Kako će biti oni uspješni? Kad je sve ovo njihova osobina. Kako da uspiju? Nema nikakvog načina ni mogućnosti da budu uspješni niti na Dunjaluku, a pogotovo ne na Ahiretu. Zato što Allah s u drugom ajetu koji slično glasi odnosno istu. Samo na kraju ajeta nas Allah obaveštava o njihovom kraju konačnom i njihovom najvećem gubitku. Oni su gubitnici svakako. Ne mogu uspjeti na dunjalku jer kidaju ugovore, jel tako? Raskidaju ugovor sa Allahom subhanahu wa Između sebe kidaju ugovore. Raskidaju svoje rodbinske veze. Tako vam Allaha. Šta je glavna osobina svih mušničkih kafirskih društava danas u svijetu, posebno zapadne Europe i Amerike? da nema rodbinski veza. Nije da su pokidane, ne postoje rodbinske veze. Je tako? Ja. E, vidiš da je tako. I oni fesad čine na zemlje u lajke umul hasirun, oni su ti koji su pravi gubitnici, prave propalice. U drugom ajetu kaže Allah subhanahu wa ta'ala alladine enkuduna ahda Allahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yusiduna fil ard ulaike lahumul la'natu wa lahum su'ud Kaže Allah subhanahu wa oni koji kidaju zavjet i ugovor dat Allahu subhanahu wa ta'ala, jel tako, i kidaju ono što je Allah naredio da se uspostavlja i veže, da se ne raskida i fesad čine na zemlji, njima pripada prokledstvo. Neki je na njih prokletstvo i njih čeka loše prebivalište. Ružno njih mjesto čeka. E to su te propalice. Oni fesad čine na zemlji. Od onih koji fesad čine na zemlji Allah subhanahu wa ta'ala nadugo i naširoko govori o Benu Israilu, o židovima. Kao velikim mufsidima na zemlji. Jel tako? Pa u samoj suri Bekara, jel tako, govoreći o, onima, njima i o njihovom izlasku iz Egipta, jel tako, i o blagodatima kojima Allah subhanahu wa ta'ala dao, pa im kaže kulu vešrebu mir rizqi lahi wala fil ardi mufsidin. Evo, spustit ćemo vam manu je meso, jedite i pijte. Eto ti Musa a.s. udari štapom po kamenu 12 izvora, nek vam izađe, pijte, jedite. Nemojte na zemlji nereda praviti fesada. Je tako? Međutim, da li su oni to poslušali? Subhanallah. Nisu svakako. Allah subhanahu wa ih opet opisuje da su oni to i šta god je za njih uradio, zalike bima asavu, Vakjanu ja'tedun. To je zato što su bili nepokorni i granice prelazili. Znači nisu oni bili od onih koji nisu fesad na zemlji činili, nego su baš fesad na zemlji, nego su baš fesad na zemlji činili. Allah subhanahu wa ta'ala na mnogo mjesta u Kur'anu da tako spominje da su Benu Israil mufsidi. Čak spominje u suri Isra, da tako, gdje se spominje i Kuc i Isra poslanika sallallahu alaihi wasallam do kurca وقضينا في الكتاب على بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين I mi smo odredili Benu Israilu u knjizi dva puta ćete veliki nered na zemlji napraviti. Vola ta'alunna ulubun kebira i visoko ćete se uzdići i uznijeti. Hvala subhanahu ta'ala o njima govori kao onima koji će dva puta veliki fesad načiniti. Međutim, nije to da će samo tad oni fesad činiti. Nego Allah subhanahu ta'ala čak šta više njih opisuje kao oni koji stalno i neprekidno fesad čine. Kullama auqadu nara harbi Allah. Kad god za potpale vatru rata, Allah ga ugasi. Subhanallah il Pogledajte danas, ili u savremenoj istoriji, evo, što se može lako dokučiti i otkriti, da meni nije poznato da ima neki rat, a da iza podlaganja vatre, jel tako, i podgrijavanja krize nisu bili židovi. I da ima neki rat iz kojeg glavni profiteri nisu izašli židovi. A oni isto imaju mogućnost da pročitaju Kur'an, tako? pa da vide suru Majde, pa da vide tamo da Allah subhanahu ta'ala upravo to za njih govori, pa da kažu, je sad, to tako, baš nećemo ništa sa ratom da imamo. Ali ne može. Isto kao što Ebu Leheb nije mogu. Allah subhanahu wa ta'ala objavio suru Tebet jeda Ebi Leheb, proklet bio Ebu Leheb dok je još živ, jel tako? I tako i umru. Nije mogao da se pokaju. Zapečetljeno, gotovo, tako objavljeno. E tako isto za njih. وَيَسَعَوْنَ fil ardi fasada. I šta oni još radi? i oni jesaune fil ardi fesada. Trude se da na zemlji fesad proširu. Šta rade židovi? Trude se da na zemlji fesad proširi. Jesaune, bukvalno značenje žure. Je tako? U stvari je značenje to žure, šta? Veliki napori, trud ulažu da na zemlji fesad prošire. Wallahu la yuhibbul mufsidin, a Allah ne voli mufside. Allah ne voli mufside. Allah subhanahu wa ta'ala kad govori o Musavu a.s. i Firaunu, je tako? Također ukazuje na Firauna, je tako? Kao mufsida. I Allah ga subhanahu wa ta'ala spominje da je on mufsid, je tako? Da je on Firaun mufsid. Međutim, da li je Firaun priznao to pa rekao, jest, stvarno ja fesad na zemlji čini, nije. Nego šta je Firaun, čim je posjegao, Prije nego što Musa a.s. išta još kaza, on baš Musa a.s. optuži da fesad i nered pravi. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد Kaže Firaun, pustite me da ubijem Musa, a nek on doziva svog gospodara. Ja se bojim da neće vašu vjeru promijeniti i da neće na zemlji fesad posijati, nered ispostaviti. Ko će fesad na zemlji? Firaun se boji fesada na zemlji, Brine se da neće ko fesad na zemlji napraviti, a ko bi taj mogao biti da fesad napravi na zemlji? Musa, a.s. Na, La wa la illa billahi To je ono što se događa, jel tako? Čak i Firaunova svita savjetuje Firaunu وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض kaže svita od, kao, od Firaunovog naroda kažu Firaunu zar ćeš ostaviti Musa i njegov narod da fesad čine na zemlji وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ a da on ostavi tebe i da ti načini ibadet da ti ne robuje jedno od tefsira, je tako? Da ostavi tebe kao božanstvo, da te ne uzme za božanstvo. Zar ćeš ga ostaviti? Pa onda se Firaun pametno dosjetio. Kad mu to ovi rekoši, hvala se nukatilu ebnaehum a nestahiji Kaže, pobit ćemo sve njihove muškarce, ostavit ćemo u životu žene, inna feukahum kaherun, a mi smo svakako iznad njih, jel tako, imamo vlast, držimo ih čvrstu pod svojom vlašću, jel tako? Oni su nama podčinjeni svakako. Pogledajte kako će Firaun uspostavljati red na zemlji, ubijanjem svih muškaraca. Jer to je red, vidiš, on to naziva redom. Pa tako, jer se bori protiv fesada. Ovi mu kažu, Musat pravi fesad. Dobro, sad ćemo mi uspostaviti red. Kako? Pobit ćemo svu mušku djecu. Svidio kako on uspostavlja red. Pa tako, to je red. Iz pozicije Firauna, jel tako? Tako on vidi red na zemlji. La haula vola kuvvete tako? Čudna stvar, gledaj E tako će on, a tako, Firaun da uspostavlja red na zemlji. Ovo je svakako vezano za Benu Israel, jel tako? Međutim, možemo govoriti i o ostalim narodima, jel tako? Skoro da nema poslanika, a da mu njegov narod, da nije upozoravao svoj narod, vola ta'atheu fil ardi mufsidin, nemojte nereda na zemlji činiti, jel tako? Pa su svi poslanici došli zašto? Da uspostave red na zemlji, da se bore protiv nereda i svoj narod odvraćali od onoga što će ih uništiti, odvraćali od nereda. A u stvari taj nered koji ljudi prave vodi ih u kola, kolaps, vodi ih u nestanak. Pa je Allah subhanahu ljudsku zajednicu na planeti stalno spašavao. Kako? Slao im poslanike, uništavao on, jel tako, uništavao nevjernike, ostavljao u životu vjernike, da bi se mogao proživjeti, da spasi ljude od kolapsa, od samouništenja. Tako. Tako je Allah subhanahu ta'ala radio sa prijašnjim narodima. Međutim, nisu samo nevjernici, jel tako, skloni fesadu. Iako je to njihova glavna osobina, jel tako? Njihova glavna osobina nevjernika je da fesad čine, jel tako? I nigdje Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu nevjernike nije spomenuo nikada, nikada, ni šaretom, ničim nije ukazao da oni išta drugo rade na zemlji osim nereda. Gdje god je Allah subhanahu tala spomenuo, spomenuo je neki oblik njihovog fesada i nereda. Kako oni pravi nered na zemlji. Dakle, nigdje nije Allah subhanahu Talas spomenuo nevjernike da oni imaju neki red da oni uspostavljaju. To nema u Allahovoj knjizi. To nema. Međutim, nije, znači ovaj fesad, iako je njihova glavna osobina, kao što za, za narod Salih a.s. kaže وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْتٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُسْلِحُونَ bilo je jedna skupina, devetorca su bila u gradu koji su fesad činili i nisu red uspostavljali. Znači, njihova glavna osobina je da fesad čine i da nikad reda ne uspostavljaju. Nisu red uspostavljali. tako? Oni nikad nisu i nije njihova onaj osobina da red uspostavljaju. Allah subhanahu wa ta'ala govori o narodu Salih a.s. pa također kaže, kad njima Salih selam kaže Vala tutiju emral mufsrifin, nemojte slijediti e, stvari ili naređenja ovdje, to tako, ono što vam savjetuju raskošnici. Pa ovi raskošnici Salihovog naroda su nevjernici, jel tako? Pa i ovo njihova jedna osobina. Nemojte slijediti raskošnike, eledine jufsidune fil ardi wala yuslihun. I njihova glavna osobina je da oni fesad na zemlji čine, a ne čine i ne uspostavljaju re, reda. Ovo dobro zapamtite. Dosad smo samo ukazivali kako Allah s.w.t. govori o tome da oni nered čine. Dobro, neko može, jel tako, da čini nered u jednom smislu, s druge strane da ipak uspostavlja neki red, da i pravi neku, jel tako? Međutim, Allah s.w.t. ovdje nama otkriva nešto drugo, da ovi u stvari čine nered i ne uspostavljaju nikakvog reda, da je sva njihova aktivnost nered. Šta god urade, to je nered. Pa i ovo čak može, jel tako, da se uzme da je jedna od glavnih osobina kufra i nevjerstva. Da su gubitnici i da prave fesadine. Dobro, braćo moja, ovi kad nama kažu da mi pravimo fesad i nered, ja sad vi, vi kažete stakorova, stakorova, jel te, tek sad, sad shvatio šta oni nama to govore, jel tako? jes vidio sad šta nam pričaju? Jer sad shvatio šta oni nama, čime nas optužuju? Da mi smo mufsidi, jel tako, pravimo nered na zemlji, jel tako? Što? Zato što je red uspostavljen. Imamo mašala, filafet, islamsku državu, red mir, tako. Pa mi sad su pojavili da nered čini. Ljudi se toliko umislili da imaju do tako nešto što, što se ne može ni sanjati, jel tako? tako? Pa onda kad se nešto desi, onda ljudi, tako, koje smo držali za ozbiljne daje, koji su nam dugo bili u uzori, za kojima smo se poveli, jel tako, onda počnu pričati o, o jel tako, o tome kako nevjernik kad uđe u islamsku državu zaštićen. Ako govori o tome da onaj ko uđe sa vizom da je mu stemen, jel tako da mu je data garancija, da je sigurnost, jel tako, ili da se ne smije dirati zimija, jel tako, a to je kršćanin, židov koji živi u islamskoj državi, teško onome ko povridi pravo zimije, neće se miri dženneta, i tako ljudi pričaju, kažem, subhanallah il Treba samo ovim kršćanima i židovima oko nas objasniti da ih ovi smatraju zemljama. A ovim Amerikancima koji su ušli tako na dozvolu objasniti da su oni kod nas mustemen, da su sigurnost pa i mi da samo još to trebamo objasniti. I onda nek stoje stvari tako da vidimo hoće li Amerikanci biti zadovoljni da su kod nas oni mustemeni i da vidimo hoće li Srbi i Hrvati biti zadovoljni da su oni kod nas zimije. Tako? Nek znaju ljudi šta im ovi govori, šta im pričaju. Tako? on njima nešto pričaju, oni ni ne shvataju. Oni misle da ih fali oni. Da im žele dobrodošlicu neku. Dakle, Allah mu stan. Allah molim da nas uputi, da nas učvrsti. Molim Allah subhanahu wa da nam podari razboritost. Međutim, braću. nije istina da je fesad striktno vezan uvijek samo za nevjernike. tako? Pa Allah subhanahu wa kad god se neko, tako, okrene od onoga što Allah subhanahu ta'ala objavljuje. Sasvim ili djelimično, automatski posljedica toga je šta? Fesad. Kogod se od onoga što Allah objavljuje, naređuje, zabranjuje, okrene, sasvim ili djelimično, automatski on zapada u fesad. Pa Allah subhanahu ta'ala naređuje kome benu Israilu, aqimu salata wa atu zakate, thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'aridun. Da je osnovna osobina njihova bila Benu Israila, kad im je naređeno klanjajte namaz i dajte zekat, vi ste se poslije toga okrenuli. tako? Osim malog broja vas i, jel tako, to je njihova glavna osobina. Međutim, Allah subhanahu nas upozorava u suri koju mi, jel tako, koja će ostati zapamćena da smo učili na ovom ciklusu ovdje ono, predavanja seminara, seminaru, u toj suri baš kaže Fehel إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ Allahu akbar. Pogledajte opet. A možda i vi ako se okrenete, i vi kad bi se okrenuli, odnosno u Koranu možda je uvijek sigurno. I vi sigurno kad bi se okrenuli, od čega? Od ovoga što vam se objavljuje ovdje. Od ove sure i ovog Kur'ana i ovih ajeta. I vi sigurno kad bi se od ovoga okrenuli, vi biste fesad na zemlji činili i prekidali rodbinske veze. A prije toga Allah subhanahu Tela objašnjava ta'atun wa qawlun ma'ruf pokornost i razborit ispravan govor da tako? To vam se naređi. Pokornost i razborit ispravan govor. Por naređuje vam se pokornost, braćo pokornost i ispravan razborit govor. Kome se naređuje? Nama, I kome još? I ovima koji kažu da mi fesad činimo. I njima se naređuje pokornost i razborit govor. Govorite razborito. Ko to fesad čini? Jel razborito to da vi za nas kažete da mi fesad činimo? I koji je to fesad koji smo mi počinili? To vam se naređuje. A nemojte biti kao munafici. وَاقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ إِمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنْ Nemojte biti komunafici. Allahom se najvećom zakletvom kunu da si im ti naredio da izađu u borbu, oni bi izašli. To tako? Kaže, nemojte se klet Ta'atun ma'rufe. Pokornost je poznata stvar. Tu se znaš, šta je tu. Nemojte filozofirati. Kleti se. Allah je naredio pokornost i razborit govor. Fe idha azama al A kad je stvar se uozbiljila i zaoštrila, da su bili iskreni sa Allahom lekana Bilo bi im bolje. Braćo, naređuje vam se pokornost i razborit govor. A kad je stvar se zaoštrila i postala ozbiljna situacija, ne dijele više za islam i za bradu činove i pohvale, nego hapse i posađuju na optuženičku klupu. Et tad kad je se situacija uozbiljila da su bili iskreni prema Allahu subhanahu wa ta'ala, bilo bi im bolje. Pa onda kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a vi ćete sigurno ako se okrenete. Ko? Mi. I ovi što nam kažu da pravimo fesad i oni. Ako se okrenete od makar djelimično ili sasvim, od onoga što vam se naređuje, da budete iskreni kad se uozbilji situacija, je tako? Onda ćete fesad na zemlji činiti i rodbinske veze kidati. Pa ko sad čini fesad? Ko sad čini fesad? Oni što se okreću, jel tako? Oni što se okreću djelimično, jel tako? Pa nisu, se, nisu bili ozbiljni, jel tako? Nisu bili prema Allahu iskreni kad je se situacija zaoštrila i postala ozbiljna. Pa se onda malo okrenu. I onda kad se malo okrenuli, šta je nužna posljedica? Čim su se malo okrenuli, šta? Da fesad čini na zemlji kida i rodbinske veze. Da fesad na zemlji čini i da kidaju rodbinske veze. Seminar Bužim 2012 Daja Nusret Imamović Paltak soba put vjernika Ehlen Allah subhanahu wa ta'ala govori o muslimanima, o mu'minima i nevjernicima i uspostavlja zdrav odnos između mu'mina i nevjernika. <clears throat> Pa je normalan i zdrav odnos između mu'mina i nevjernika da su oni neprijatelji. Jel tako? To je prirodan, prirodan odnos. tako? Kogod kaže da su mu nevjernici prijatelji, jel tako? Hm? Automatski znači nešto nije dobro. Innal kafirine kanu lakum aduwwan mubina. Zaista su kafiri vama jasni i neprijatelji. Allah tako kaže, on kaže da smo prijatelji, jer tako mi znamo kome im Vjerujem Vjerujemo Allahu, njem ne vjerujem. Kažemo da je lažu. Ali nije samo to što mi kažemo, nego i kafiri mu kažu da je lažu. Pa kažu kafir javno, muslimanima se ne može vjerovati. <laughs> Pa džava ih lažete, ne, ne vjeruju. Pa bolje da im istinu kaže. Onda će vam vjerovati. Do sad su naši, jel tako, političke vođe, naši, pod navodnim znacima, ovi, jel tako, vjerske vođe, pod navodnim znacima, jel tako, makar jedno stotinu puta rekli da su im ovi prijatelji. Makar, najmanje. I ovi opet kažu, ne smije se muslimanima vjerovati, ne možeš mi vjerovati. Kad bi samo jednom izašli i rekli da su im neprijatelji, odva bi im povjerovali. I nimalo se ne bi dvomu jer bi shvatili da i je jednom iskrenost prevarila, znači da progovori kad treba. Allah subhanahu wa ta'ala je taj odnos uspostavio, pa je uspostavio prijateljstvo između vjernika i na osnovu tog prijateljstva uspostavio zaštitništvo između vjernika i obavezao vjernike obavezama jednih naspram drugih. Jel tako? Pa vjernici koji učine hijđru imaju potpuno pravo zaštitu, jel tako, sve. Koji ne učine, nemaju. وَإِنِ اسْتَنْسَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ an A ako zatraže pomoć u vjeri, onda ih morate pomoći. Obaveza vam je da ih pomognete. Illa ala qaumin bainakum bainahum mithaq. Osim ako su ako traže od vas pomoć ovi koji nisu učinili hidžu, traže od vas pomoć protiv naroda s kojim vi imate već mirovni ugovor. Jel tako? Pa onda Allah subhanahu wa poslije toga konstatuje sljedeću stvar. Znači vi ste mu'mini, prijatelji jedni drugima, i pravila zaštite jedni drugih morate štititi jedni druge i tako dalje, a sad kafiri وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ a nevjernici su zaštitnici jedni drugim. Pa Allah subhanahu ta'ala objasni da su vjernici zaštitnici jedni drugima, a da su nevjernici zaštitnici jedni drugima. Da su vjernici prijatelji jedni drugima, a da su nevjernici prijatelji jedni drugima. Dobro, što ovo spominjemo? Illa tef'aluhu tekum fitnetu fil ardi wa fasadun kebir. Ako to ne učinite, bit će velika smutnja na zemlji i veliki fesad. Ko pravi fesad? Ko čini fesad na zemlji? Kafir, ko još? I oni koji prijatelji sa njim i koji kažu da su im oni prijatelji. Allah tako svjedoči. Evo, znači mene možete odmah likvidirati. Ali Allahove riječi će ostati da razotkrivaju ali tako, činjenice, pravo stanje, da objašnjavaju, da bude jasno. Neće Allah tela ništa ostaviti nejasno. a tako? Illa tefa'aluhu tekun fitnetun fil ardi wa Ako tako ne nastupite, ako tako ne postupite, ako tako ne uzmete da su vjernici vjernicima zaštitnici i prijatelji, a nevjernici nevjernicima, bit će velika fitna smutnja. Ko su smutljivci? I fesad na zemlji. I to nije kakav fesad, nego fesadun kebir. Veliki fesad. Ko su fitneđije i mufsidi? Ko su ove fitneđije i mufsidi? dajte da se preispitam. Nakon onoga što sam pozvao ove ljude da jedan minut razmotre po svijetu, nek onda jednu godinu razmotre po Kur'anu. Efela je ala Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? Kako se ne zamisli nad Kur'anom? Ili su srca zaključana? Pa kaže jedan dječak iz Jemena kad je došao da primi islam, kad je čuo ovaj ajet, kaže Srca su zaključana. Nije nego su srca zaključana. Pa je ostao Omer u sjećanju. Dobro ga zapamti, pa ga je Omer poslije kad je bio Vlada postavio za, otako, stavio, dao mu određene obaveze i odgovornosti. S vidjelom se zapamtio kako je dječak zaključio da do srca malo Kur'ana dopire. Pa evo, ja nisam rekao, tako obzirom da nam je naređeno, je tako, ta'atun wa qawlum ma'ruf Nisam imenovo ko su ali ovi ajti razukrivaju. Ovi ajti razukrivaju. Allaha molim, da nas nijedan ajet ne razotkrije kao mufsida. A oni kojima poslije ovoga bude ličilo da su možda oni baš od mufsida, nek ne krivi niko osim sebe. Nek se dobro zamisli nad svojim stanjem. Ja Allaha molim da popravi i naše i njihovo stanje. Allaha molim da nas uputi učvrsti. Allaha molim da na grije oprosti i sramote sakrije. Da priđe preko ružnih postupaka naših. A Allah subhanahu wa ta'ala neće nikad isto postupiti, jel tako, sa mufsidima i muslihima. Wallahu ja'lamu al-mufsida min al-muslih. Allah zna ko fesad čini, ako red uspostavlja, Allah to zna, pa onda opisuje one koji red uspostavljaju. Nije Allah smano tela samo opisao mufsi, alladine ju mesikune bil kitabi wa Oni koji se čvrsto drže kitaba i namaz uspostavljaju. Wallahu la yudiju ajru muslihin, Allah neće dati da propadne nagrada kome? Muslihima, onima koji red pravi, ko pravi? Ko se čvrsto drži kitava i namaz uspostavlja. Pa nemojte vi nas optuživati, nego nam recite gdje se mi to čvrsto kitava ne držimo, pa da se popravimo svi zajedno, džemat tako. Allah subhanahu neće isto uraditi. Em neđa'lu mufsidine, em neđa'lu ladine amanu amiru sarihati, kel mufsidine fil ard. Zar ćemo isto uraditi sa onima koji vjeruju i dobra djela čine, kao sa mufsidima na zemlji. Smo li isto uraditi Em neđa'lu mutaqine kel fuđar, i hoćemo li isto učiniti sa mutakinima, oni koji se grijeha klone i rade što im je naređeno, kao i one grešnike, isto da sve bude. Neće Allah isto tako uraditi. Pa molim Allah smanu da ne uradi sa nama isto kao što će uraditi sa mufsidima. Molim Allah smanu da nas udalji od svakog fesada. Amin. Molim Allah smanu da nas udalji od toga da bilo čim mi budemo od onih koji fesad čini. Amin. Molim Allah subhanahu ta'ala da nikad ne budemo od onih koji će se okrenuti od Allahove opomene pa da onda fesad čini. Amin. Molim Allah subhanahu da budemo od onih koji će Allahovu opomenu i Allahovu uputu primiti i prihvatiti i pokoriti se i biti od onih koji red uspostavljaju. I biti od onih koji red uspostavljaju. Bojim se da, da oduljimo i da vama ne dosadi i vraći, a inače o ovome se sigurno još, mnogo, mnogo može e, govoriti, a ja ću se potruditi da još nekad nekom prilikom napravim osvrt e, u ovom kontekstu uz Allahovu pomoć. Molim vas pana, ta'ala da vas nagradi e, najljepšom nagradom i džennetom zato što ste stvarno strpljivo slušali, iako sam ja oduljio. Tako, i molim Allah subhanahu ta'ala što ste svojim strpljivim slušanjem davali i meni takvu motivaciju da ja to onda ustrajem do kraja, tako, izdržim. Molim Allah subhanahu Tela da nagradi našu braću koja, a, evo, aminaju na ove naše dove i da Allah subhanahu Tela učini da budemo skupa. Molim Allah subhanahu Tela da pomogne svu našu braću. Amin. Posebno molim Allah subhanahu Tela da pomogne našu braću, naše šehove, Ebu Idriza i Idriza i Ebu Tejmu Adema, e, Ebu Safiju i ostali šehove. Molim vas Mano da pomogne našoj braći koja <clears throat> evo sa terena nas prati. Molim vas Mano da vas nagradi <clears throat> što ste i vi na taj način dali podršku. Tako, molim vas Mano da nas učini od onih koji će jedni drugi podržavati, i pomagati a da ne budemo od onih koji će jedni drugima tako ulijevati e, razočarenje nego da budemo od onih koji e, <clears throat> i vas umalno Allah subhanahu ta'ala da pomogne i učvrsti e, i da ubrza vaš povratak ovdje kod nas. Da Allah subhanahu ta'ala učini da ulivamo, jel tako, optimizam i da Allah subhanahu spoji naše srce na istini, da čvrsto povjerenje između nas. Zaista, <clears throat> braćo, ja imam lijepo mišljenje o vama. Lijepo mi je bilo ovdje sa vama. Uvijek mi je lijepo sa vama. Ne znam kako i vama sa mnom. Hvala. Bona Allah subhanahu ta'ala da nam uvijek bude lijepo i da u saboru i strpljenju dočekamo Allahu pomoć, pobjedu. Ako A ko to ne dočeka, da dočeka radosni vijest kod svoga gospodara. I da bude od onih koji <clears throat> neće zažaliti, zažaliti za osim da budu vraćeni da bi ponovo bili žrtve. Molim Allah da nas pomogne da nikog ne pomaže protiv nas. Da nas podrži da nikog ne podržava protiv nas. Amin. Molim Allah tala da nas zaštiti od zla nas sami. Da nam podari razboritost. Molim Allah subhanahu ta'ala da nam ukaže na istinu da snage da je slijedimo. E, molim Allah subhanahu ta'ala da nas usmjeri prema najrazboritijim i najispravnijim stvarima. I molim Allah subhanahu ta'ala da vaše dove prima, dobite, braći. To vam niko ne može braniti ne oduzeti. Allahu dove upućujte. Allah subhanahu ta'ala će dove kad se šartovi ispune sigurno prim. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas u džennet uvede i spasi od da izliječi naše bolesne, da pomogne dužnicima da vrati svoje dugove, Amin. da poženi neoženjeni i da poda ne Amin. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne našim braćima džahima koji se bore na Allahovom putu, Amin. da svoju pomoć pobjede. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da podari pobjede koje će izliješiti prsa vjernika. Amin. Molim Allah smano da nas učini od na putu. Amin. Da nas učini od onih koji uspostavljaju šehadet la ilaha illallah. Allahu pravdu i Allahu red. Amin. A da nas učini od onih koji će na čim rukama će propasti ovaj nered koji vidimo na sve strane. Amin. Molim Allah subhanahu da nas učini od onih na čim rukama će dati da propadne ovaj nered pesad koji vidimo na sve strane. Amen. Iako tako, je naš doprinos skroman i naše mogućnosti su male, ali Allah subhanahu wa ta'ala ništa nije teško. Tekbir! Allah! je dova je alhamdulillahi rabbil alamin. Da Allah nagradi šeha, zaista je ovo pravi presjek na davu i praviska kretanja na ovim prostorima. Mi smo, znači, jasno kazali, ukažite nam, postupamo Kur'ana i Sunneta, pa da se popravimo, a vi znate da Allah Đelšanu kada govori o munaticima i kada im se kaže uvida qila lehum na tufsidu kul ardi qalu innama nahnu muslimun nemojte čiti nered na zemlji oni ne kažu kao što kažu mi recite nam že nismo dobri jer nismo pod vinkom pa da se popravimo, pa da znači bolje budemo, nego oni kažu, zato mi redno uspostavljamo, a oni znači ne čine, a to ne osjete. Zato molim Allaha tabareke wa ta'ala da zaista budemo muslimi. i ovo je pravi pogodak u pravo vrijeme, na pravom mjestu od znači insana koji ima pravo da o ovome progovori. A evo sada mi smo braći obećali, nismo im jabuku mogli poslati, pošto smo dali jabuku našoj braći, prednost da oni pojedu po jabuku, a braći smo ostavili preko žice simboličnu, znači mekanu jabuku, ako imaju takvo eventualno pitanje, pa evo kao mogu znači na privat da šalju da ovaj nik koji je instaliran, nemojte plaho opterećavati šeha, ali eto isto i ovdje braća, pored jabuke imaju pravo još na jedan grac, znači na još jednu zijadu, a to je da i vi upitate jer ovo je zaista znači aktualna tema i često vidimo ljude, nažalost često vidimo džanijske golubove, ljude ovih dana kad smo činili davu, vidimo našu braću koja izgledaju kao i mi, ali kao da smo mi došli da šta ukrademo na pijac. Tako nas neki gledaju, a ljudi koji mnogo manje o vjeri znaju kažu nam dobro nam došli bujrom bujrom, čak i policija viče bujrom bujrom lične karte, a onda i mi dadnemo svoje lične karte. On nema svoje lične karte, mi ima svoje lične karte. I tako kažem, zaista ovo je prava, pravo, prava tema koja je aktuelna, da jednostavno razgraniči, razgraniči šta se to dešava. Kaže ovdje pitanje odma u eteru, želim učiniti hižu, vjere radi nisam udana i ne planiram još iz razloga da li mi je to i ne planiram još iz razloga, pa tri tačke, da li mi je to dozvoljeno? Ja ću odgovoriti na, na ovo pitanje onako kako sam ga ja razumio. pa ukoliko žena tako, e, želi da učini hijžu iz nekog razloga nije udana. Žena, Allah najbolje zna, znači treba u svakoj situaciji da ima staratelja i uvijek da ima nekog za staratelja, tako? Pa i ovoj sestri tako predlažemo znači da ona odredi, odnosno od njene rodbine koja ima od muslimana otac, brat, jel tako, sin, ne znam, zavisi od starostne dobi, da ga uzme za staratelja pa onda da sa njim jel tako, rješava te probleme, heđere, udaje i tako dalje. A da ne bude, znači, nikad žena muslimanka da ne bude bez, bez staratelja. Pa kad je neudana ima staratelja oca, brata ili nekoga od muslimana, kad je udana ima staratelja, muža, kad, jel tako, proživi određeni bračni život, muž preseli, padne kao šehid ili nešto drugo, ima sina, uvijek ima staratelj. Ako nema nikog, ni od oca, ni od brata, ni od Amidži, ni od Amidžića, jel tako, nikog u široj rodbini, jel tako, sa očeve strane, da joj bude staratelj, makar joj i ne bio mahrem, onda ona treba nekoga od muslimana da odredi za staratelja, pa onda da, e, pa onda da sa svojim starateljem vidi pitanje svoje hijđrije, svoje udaje i tako dalje. E, to je što ja ovako mogu sad da kažem. Znači, brat pita da li, znači, kako kidanje rodbinskih veza vodi ka fesadu. To možemo lako, znači, vidjeti, malo da napravimo osvrt na društvene prilike na zapadu. Pa ćemo vidjeti, potako pa kako kidanje rodbinskih veza vodi ka fesadu. Do te mjere da se čak i porodice osnivaju između oca i čerke, tako, djeca rađaju. I to je, znači, jedan od tih vidova fesada znači od najekstremnijih, da tako kažemo, do toga da ljudi ostaju, znači, e, žive stalo u strahu i, i stresu zbog toga što osjećaju da su nezaštićeni. Pa tako, jer nema zaštite od, e, po osnovi rodbinskih veza, zna da neće njegov babo iza njega stajati, niti vod brigu o njemu, niti njegova majka, niti njegova braća, bilo ko od rodbine ili nekakav način o njemu nikakve veze, znači ne održava, niti vodi brigu o njemu, niti će bilo kakav teret zbog te rodbinske veze preuzeti na sebe, pomoć mu u bilo kakvoj situaciji. Razumijete? Znači neće to uraditi. Pa onda ljudima na zapadu, jednostavno u toj panici i strahu, jedina zaštita ostaje tagut, a tagut je baš do toga stav. Kako? I onda jedino što insan na zapadu može uraditi jeste da nazove policiju, ništa drugo. A ovi, jel tako, hoće li se odazvati, kako se odazivaju, koliko će platiti i tako dalje, to je sad, to sad druga pitanja. Ovo je samo neki od vidova tog fesada. Taj fesad, dakle, Allah subhanahu tajla, ako je rekao da je to fesad, onda kad bi sad evo mogli bi znači posebno, tako opet predavanje o tome da sjedemo i da pomno analiziramo situaciju i da onaj pratimo štetne posljedice, na primjer, samo tog segmenta kidanja rodbinskih veza. Do čeg ih je dovelo, tako nevjerni. I kakve sve drastične posljedice ima. Pa, eto, to je ono što mene ovako s površine odmah nam Allah najbolje zna. Usmjeravamo braću da osnivaju sebi džemate, da se organizuju i da olakšavaju svoje prilike zajedno. Usmjeravamo braću i savjetujemo braću da se organizuju i da zajednički pokušavaju olakšati svoje prilike. Kad se ujedine znači, znači, u džemat, Allah subhanahu ta'ala će im sigurno njihove prilike po, popraviti. I popravit njihove prilike. E, kako se postaviti u situaciji, kako održati rodbinsku vezu kod bližnje rodbine, kako ih posjećivati kada se u njihovoj kući puši, svi puše ko rusevi, onaj, ne može se od dima progovoriti kako uopšte održati rodbinsku vezu, da li držati samo telefonskom linijom ili uvesti u takve kuće gdje se puši, riječ o sestrama, zetovima i tako. Pitanje znači za održavanje rodbinskih veza sa e, porodicama i kućama koje se ne pridržavaju islamskih propisa, ja ću tako prevesti, tako? Od gledanja televizije, muzike, pušenja, točenja alkohola, psovke i golotinje, tako, zajedničkog sjedenja žena i muškaraca, E, i tako dalje, smjavanja Allahove vjere i tako dalje. Kako tu da održavam rodbinske veze? Tu održavam rodbinske veze, znači koliko možemo ovaj, davetski na njih djelovati, o tako? koliko nam se priži i koliko mi uopšte imamo utjecaja, znači kad uđemo u tu kuću, da će nam biti data riječ i da će, da će nas saslušati. Ako imamo tu priliku, ući ćemo i uzeti riječ i pozvati ih i opomenuti, jel tako, i zadržati se tu toliko koliko ćemo, tu si svoj muftija ti, koliko ćeš sam osjetiti da ne utiče na tebe. Čim osjetiš da to utiče na tebe i da će tvoje srce razboljeti, spašavaj sebe, vješ, Nisi dužan, znači, uništiti sebe da bi njih spašavao. To nikad nisi dužan. Znači, spašavaj svoje srce i svega. Mi se nadamo za Allahu pomoć da će se situacija brzo smiriti. Znači, pitanje je vezana ima mladi da će situacija smiriti i prestati ovako tako matletiranja i omalovažavanja. Ja se čvrsto nadam u Allaha subhanahu da će Allah subhanahu ta'ala tu situaciju promijeniti, smiriti, promijeniti najbolje jel tako? Kad mi uspostavimo Allahu subhanahu ta'ala vjeru, postavimo red i kad zabranimo fesad, onda neće biti takvi stvari, jel tako? Kad Allah subhanahu pomogne svoje robove pa uspostavi red, onda će biti, jel tako, manje takvog nereda. Pitanje znači ulaska u mesčid rukovanja E, prilikom ulaska u mesčit. Znači ono što je propisano da uđete u mesčit, da klanjate dva rekata i da sjedete gdje želite u mesčit. tako? Nije od propisa mesčida da uđete i da morate poselamiti jel tako, one koji su u mesčit. Međutim, ako je mesčit tako, male površine, kao što su obično mesčidi na zapadu, jel tako, tijesni zbog velike kirije, onaj, onda Allah najbolje zna ne smeta da prilikom ulaska selamom poselamite prisutne pa onda klanjate dva rekata ili učite Kur'an i zikri. Allah najbolje zna. Zato što ćeš sa vrata, jel tako, odma susret se sa licima, jel tako, svoje vraće koju viđaš svaki dan i nekako bi bilo, jel tako, ne bi bilo dedeba da im samo okreneš glavu i da klanjaš dva rekata, već se sreo sa njima praktično zato što je mali prostor. A koji su to tako prostrani i veliki, nemaš obavezu, znači ti sad po mesčidu da ideš od kutka do kutka, da se sa svakim selamiš, nego uzmi sebi jedno mjesto u nekom kutku, klanjaj dva rekeata, sjedi i uči Kur'an, pa Ako je neko tu blizu, a poznaješ ga, tako, ne smijete da ga pitaš, po li tako? Opet bez preko posebnog rukovanja. I ovdje pitanje tog rukovanja, znači, ako se misli na ono rukovanje koje je uvriježeno po, bošnjačkim mesečidima, da svi u kolonu idu, pa pojedinačno se po selama i pozdravi sa hođom i tako dalje, to je svakako prevasno u novotari. A onaj, rukovanje je pozitivna stvar, inače prilikom selama, kad se sretneš s nekim na putu ili nekoj prilici ili onoga koga nisi dugo vidio ili da se zagrliš čak, jel tako, kad se vrati iz puta, ili kad je neko onaj utjecajan onaj voljen gost i tako dalje. Znači, to su obični edevi islama, Allah najbolje zna. Znači, žena u svakom slučaju ovdje treba da, da sagleda svoje stanje sa svojim mužem, kao pa kako koji ju je staratelj. U svakom slučaju, pogotovo pretpostavljam znači da, da je ova ovo procjenjujem, znači moje, na osnovu procjene da u svakom slučaju mora svo, čitavo svoje stanje da se gleda sa svojim mužem. Taj, nema više pitanja, da zaknula hajde. A si pa ću ja, mogu li ja odmah? Hajde, ja sad. Evo, Emir postavlja ja. pitanje. E, jevreji, on, jevreji, rečeno je da će biti dva puta na vrhu. Prvi put su pregaženi od Rimljana, uzdužu pokrije. A drugi put? Od muslimana. Ali jesu pregaženi ili? Biće i pregaženi. Biće i pregaženi. Tako, pa da ih istiraju iz mesčida kao što su prvi put bili istirani. Tako. U Jeruzalemu, jel? Jeste. Ništa se za njih ne skira, njima je zagarantovano. Ako nema više pitanja, alhamdulillah, rabbil alamin, da završimo sve. Subhanak Allahumma, bihamdika, šadu la ilaha illa anta je wa atubu ilayk. I neće ovoj dali naštetiti nikakva služba svjesni koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih ili Posjetite nas www.paltav.com Soba put, uvijen soba put. Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jazakallah hej. most